kaze mu makuru mu kirundi avugwa kuri uno murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umugambwe wa pederi uvuga ko ibyo wari witeze mu ishingwa rya leta Nshasha atari ibyo wabonye kuko yarayishinzwe ataho n'iyahahora nk'uko urongo yabisigura abahingura imikate basabwa kuba biyandikishije mu kigo BBN gisuzuma ubuziranenge bw'ibihingurwa mu Burundi mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe ngo kuko bayikora nabi nayo leta ngo ikwiye kugira igice cy'amafaranga irihira umurimyi ku mbuto nk'uko biri mu ifumbire ni umwihwezo w'abagwiza mbuto mu buhinga bw'ibyuma hari eruke w'imana muri sitidiyo muri kumwe na romwari deniyo bivuze sangwa ikaze isanganiro inama ndasubiye kubaha ikaze bamwe mu banyagihugu mu cya bujumbura barashimishwa n'ingingo bwo budandaji buri kumwe n'ubujejwe uburimyi yo gusubira yo gusubira kurekura ibidandazwa nk'intete ifu y'ibigori isukari n'isima kwinjira mu gihugu nubwo biruko abayazi na radio isanganyo kuri uyu wa gatanu basaba ko nivyamara kwinjira bizoshye bijya ku biciro ko kugira n'umunyagihugu wese ashobora kubironka bizimbutse na ubu bizimvye iyo ngingo ni nziza kuko aho twari tubaye vema isukari ntiyaboneka agafu k'ibigori kari karaduze mugabo purisi bazotwemera yuko twoza turagenda hakurya tukazana eh, uzasanga birimo akarusho ko nk'abantu bato bato twama twigurira agasukari gaciriritse tuzoca dusura aho twaronye eh, bukomereza aho n'ibindi n'ibindi byose tukaza turabijabukana tugira amayeshanje byotuma abanyagihugu abantu benshi bataronka icyo bafungura bivanye n'uko ibintu byaduze cyane mu burundi none rero ikintu gihari twari twipfuza mu gihe baba babirekuye nayo ngomba itunezereye muga mu gihe bobirekura naho nyine bigakunda yuko byoza bigasubira bikagabanuka ibeyi kubwira umuntu wese aronka icyo afungura kumbure kuko akamaro ka mbere kazoza ku mwenegihugu ni uko azoronka ibyo bidandazwa cyangwa ibyo bintu ku giciro kitavuna abo rero naba yazirana rero sangano mu gisagara cya Bujumbura amakuru twateguriye arabandanya ikiringo cy'ukwezi kumwe nicyo cyahawe abantu bahingura imikate ngo babe bayiyandikishije mu kigo BBN kijeje gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu umuyobozi mukuru w'ico kigo asigura ko benshi mu bakora imikate bayikora nabi muri ico kiganiro nyene professeur Severin Sindayikengera yiyamirije abadandaza batekera ibidandazwa byabo twifuza kubandanya tukontorora ubuziranenge bwarebye ere service aha rero natanzemo uburorero abantu bapakira amakara nabi abantu basondeka bariko baradandaza amakara bagashiramo incenga abantu bapakira ibitungwa nabi babizanye ku macuniro ngahi bujumbura aba bantu bagenda barenena ku miduga ibi byose bitanga ishusho yuko bitameze neza kandi undura abantu bari marengarenga mu kuzivomera bagakoresha amazi meza ntibakoresha ajya amazi yo mu kanivu abantu bakoresha aya macupa ngenderwa yaza yaramaze gukoreshwa bita mu gifaransa bute de recuperation ubuheruka twarababwiye yuko umuntu aza kurondera certificat ayakoresha ta certificat tukimuha ubu rero twarakwiragiye hose ku isoko turavugana n'abantu nabo nyene barabona yuko atari byiza umuti nuko haboneka amambalaje bakoresha ari mashasha hakaba hariho abagwiza tunga bariko barazana imashini kugira basahirize nivyo bitarashika ndibaza yuko ubuvunitsi aramenya ingene acumbagira barashobora kudashira ajya amavuta aguma ngaho umwanya muremure muremure kugira ngo haboneke ingene bigenda mu gisata cya politiki naho umugambwe wa PDL uvuga ko utashimishijwe na leta nshasha yarayishinzwe Gabriel Banza witonde awurongoye asigura ko idahurikiyemo imigambwe yose agasaba umukuru w'igihugu ko leta yokugururirwa bose twebwe umugambwe wa PDL ibyo twari twiteze ibyo twabonye ko twari twiteze cyane cyane ibintu bibiri bikuru twari tuzi yuko uh, eh, ku wa mbere Eh, aza gufata ubushikange akabwagura kuko hari ubushikange bunini bunini cyane tubona yuko eh, bwakenera kumbure kuvamo bubiri cyangwa bitatu kugira ngo ibikorwa eh, y'umugambwe umwe usanga amategeko atangirwa henshi baje gusanga umugambwe umwe uronka amategeko ku gihugu ubwo usanga n'umugambwe batwara ugasanga watanze amategeko bigasha bigorana ya myido bikabandanya ariko kandi biratera imyidogo mu bantu kuko haca bikumirana mu burundi rero ingorane zagiye zibaho kuva kera Faustin Kumana arongo ishyirahamwe Parseme we abona ko leta yoza itorera inyishu itorera inyishu ibibazo bihanze igihugu ikindi warongo ishyirahamwe rihamagara abarundi guhindura ingendo ngo nuko leta yokorera hamwe igashira mu ngiro programme yanditse leta ihindutse hakaza iyindi abantu bayiteze ko yuko izi ngorane cyane cyane zihagaze mu by'ubutunzi ku kubura kw'ibidanazo bya nkenerwa amadovize ibibazo barabibona ntawe ukirwa arabisubiramo biragaragara ibibazo ko mu burundi bitwugarije kandi n'ubukene budasanzwe iyo leta rero zigaragarira ku bikorwa bijyanye no gutora inyishu z'ibyo bibazo ico nobivuga ko naco kindi uko ndavye abashikiranganji bashasha ba yayinjiyemwo benshi ndanabazi ko ndabazi nta n'umwe mbona yagiye mu bushikiranganji atoshobora ibirangurirwayo bose nabonye ko ari abantu babishoboye haba mu bwenge junja bafise ye eh, barabishoboye ubu rero icyo duhanura leta ni uko yoba leta ikorera mu cyo bita solidarite guverinementale igakorera hamwe ikaba leta igira intumbero imwe cyo bitari nke diregitirise ifise porogaramu iriko irashyira mu ngiro yanditse kandi ifatiye ku bihinduka byinshi igaciba na leta iriko irakora idatinya ibibazo badatinya iki na ibintu byose bimengo ni ibibazo batinya abantu bahora bakora ko bagasha ubu twizere ko bigiye gukorwa bigakorerwa ku mugaragaro hanyuma ikindi gaciba leta rero ifasha ku buryo inyishu z'ibibazo zitogwa abantu baterereye ibyiyumvira abahinga mpinga n'abandi bantu bose bagaterera ibyiyumviro kuko iyo uri umushikiranganji ntubushoboye byose bakamenya yuko abarundi bashobora kubatera ibyumviro ari benshi kugira intumbero zimwe zimwe zije mu ngiro ikindi naco rero ni uko tuvuga tuti yoba na leta ikominika ni ukuvuga abashikiranganji bakaba ibyo bariko bararangura abantu bakabimenya ibibazo aho biri bakabimenya Isaa zitandatu n'iminota mirongo itatu muri studio za radio isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya. Abagwiza mbuto babona ko leta ikwiye kugira igice cy'amafaranga iri hiyo murimyi ku mbuto nk'uko biri ku ifumbire. Babishikije kuri uyu wa kane igitega mu ruganda rwahuje ubushikiranganje bujejwe uburimyi ubwo uh, abayobozi bajejwe uburimyi mu ntara hamwe n'abaserukira amashyirahamwe y'abagwizambuto kugira batunganye icyo gisata cy'imbuto Umuyamabanga ntayegayezwa mu bushyikiranganji bw'uburimyi yamenyesheje ko ibyo basaba byumvikana kandi ko bariko bariga uko vyogenda Artire kavabushi niho yarari muri ruganda abo bagwizambuto ntibatevye kugaragaza akababaro mu kwerekana ko bakora bahomba rishare hatunga imana arongoye urunani rw'abagwizambuto mu burundi ati leta irakwiye gufasha abarimyi mu kubarihira igice cy’amafaranga y'imbuto twe turabatandaza nk'uko mwabivuze turabagwiza tunga dushaka amafaranga ni twe dushaka amafaranga hanyuma ibya politike y'imbuto nabyo ni ibya leta nimba leta rero izikeneye tuvugane ukuri n'izikingi ziha amahera abereye kenshi na kenshi mukunda kutubwira ngo ngo abenegihugu barakenye nimugire siruvanse amase nimwagize siruvanse nimugire siruvanse y'imbuto umunyagihugu agire konti yiwe leta igira imwongerereje umugwiza mutara watuburure kuri ivyo umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje bujejwe uburimyi Emmanuel Ndorimana avuga ko vyumvikana kandi ko bariko bariguko vyogenda preokipacho yanyu turayisangiye twayibonye ico turakibemereye kuko turiga ingene byoja mu ngiro namwe murabizi kugira bije mu ngiro ni itegeko ni impaka gice mu nama shikiranganje nico turiko turaraba ingene kizokorwa nayo umunyamabanga mukuru mu runani mbuto mariko bacanamwo yagarutse ku twibonekeza mu itangwa ry'imbuto mushaka ko igisata cy'imbuto kigenda neza ntacu muyobewemwo mugaburire muri mutima amenyo muvuge yuko mushaka koko igisata gitera imbere umuntu arakora ibitone munani by'imbuto umuntu ntaronke ibiro amajana abiri iby'amajana atanu by'imbuto buri wese nasabye yuko bishoboka rekiteri zo gutanga imbuto zoja habona Aritire kavao chitla ukengurukiye mu gisata cy'ibidukikije naho bushasha bwo gucungera amashamba hakoreshejwe ivyuma vya none bifata amajwi n'amasanamu nibwo bugiye gukoreshwa mu Burundi kugira icyo gisata kijane n'ibihe Leonidas Nzigiye mparongoye ishirahamwe rikingira ibidukikije yiyumviriye umugambi avuga ko icyo gisata kibwizwa gutera imbere mu Burundi mu ruganda rwo gutanguza uwo mugambi gwabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi kuri uyu wa kane Berekimase yatunga imana umuyobozi mukuru w'ikigo OBP kijere gukingira ibidukikije yavuze ko ari inyishu ku kibazo cy'ubukene bw'abacungera mwe n'ivyo bibanza ico kigo cyari gifise Jean Pierre Misago Kugwa leo nidasinzi yimpa arongo ishira hamwe gishinze gukingira ibidukikije rifadikanije n'abanyagihugu bipfuza impinduka truwase yiyumviriye uwo mugambi uburundi bubwirizwa kujana n'ibihe mu buhinga bwo gukingira amashamba nk'uko biri mu bindi bihugu nabonye ko natwe dukwiye kubungabunga amashamba dusigaranye ibinyabuzima dusigaranye dukoresheje ubuhinga bwa none kubera ko eh, uravye neza ingene amashyamba cimeza mu burundi akingiwe hariho agahaze kaniniya cane kubw'uwo muhinga mu gukingira ibidukikije hagiye gukoreshwa ibyuma bya none bifata amajwi n'amasanamu kugira ngo gucungera amashyamba no kwegeranya amakuru ku binyabuzima biba muri yo ubu bigoye bishobore koroha twaci rero eh, twiyumvira yuko kugira umugambi aho dukoresha ubuhinga bwa none gufata amasanamu bwo gucunga ayo mashamba no kwegeranya inkuru dukoresheje ubuhinga bwa none ni ukuvuga amakamera dukoresheje aya mapareyi nimerike amasimatifone yo guhanahana inkuru kugira ngo yo kwegeranya inkuru kugira ngo dushobore kuronka rero za nkuru zitandukanye igice cya mbere cy'uwo mugambi ugiye gutangura kugeragezwa mu ishyamba rikingiwe rya bururi kijyanye no kugwiza ibiti kama no kwigisha ababa mu micungararo yaryo nk'uko leonidas nzigiyima abivuga berikimasi hatungimana umuyobozi mukuru w'ikigo obepe kijejwe gukingira ibidukikije mu burundi avuga ko ubwo buhinga buje nk'inyishu ku kibazo cy'ubukene bw'abakozi bacungera ivyo bibanza ico kigo cari gifise ubwo buhinga buje buje kuba nk'inyishu kuko nk'uko mwari musanzwe mubizi e, turafise ubukene bw'abakozi cyane cyane abantu bakozi bacungera amashamba buno buhinga rero buzodufasha e, kugira Eh, ari nk'abantu bagiye konona ishyamba cyangwa abantu bagiye guhiga ibikoko eh, cyangwa abandi bantu bagiye mu ishyamba atarusha bafise eh, cyangwa ari nk'imiriro ya nyakanga yadutsemo izo kamera do surveillance zoca ziduha ubutumwa ubwo butumwa buzoca buza ku mashine nyabwonko Jean Pierre Misago turagukengurukiye ni hano rero turangirije amakuru twe twateguriye kuri uno murango yakoze Eric Wimana ari muhinga bw'ivyuma mwayashikije na rumwaje niyo bivuze tubipfurije umutaga mwiza